Nije mi jasno zašto uzimate abdest u hajzu kada je žena i dalje u stanju kao i pri abdesta. imali dokaz za taj stav? Allah vas nagradio. Isto kao što Džunub znači, ne može klanjati, bilo je od sunneta poslanika, ali ćete selam, znači ako bi ušao u intimne odnose sa suprugom, da bi abdestio i tako ušao prije kupanja nekad u san. Znači abdest je vid zaštite tako i žena u hajdu, zikrom i sjećanjem na Allaha subhanahu wa ta'ala, abdestom oko čini, znači štiti ojačava svoje biće. Nema zabranu to.